Egin honoer, ene egunko iritzia dei bat izanen da. Dei bat ala galtozkatze bat. Hor, erretrataen erreformaibuz, gue lekuko Macronen isili egoiten tia. Ordian, bru, laser trundai, mirand, mange eta bestik, galto bat, o galto libat badit zientako. Ados langilen oano habo lehertzeko, ados zidea laboaiak aiazteko hil izan arte, e retretaik sekulan ikusi gabe, ados zidea amak, emastiak, habo lehertzeko hen abantaien tipien zapatzez. Ba akizie makroniak Ez du ni trompatzen, be komunikazio gezurla ihonekin. Untsa ezagutzen dugu, be leheneko helbuia, eta be emaitzak. Soja habo, sozdunentako, eta hain ure metan untsa jartzeko, besten bizkarien gainean untsa igaitentzia. Eta ziek, Makronen gaishki diak zide eta ezbardintarsuna edo desbardintarsuek goatzen goazten dutu zie. Komplice izatez. Ordian, Euskal Herriko gentik bozkatuko dusielaik, Untsa horrit zide, nurtien sustengatzaile hoik eta ze mundia proposatzen dekie. Ezahatz eta atxikazkar zantzite huntza. Egin